Inilah cerita misteri persembahan dari tim Cimat Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro dengan judul Misteri Kuburan Unggul. Kiriman Arif Sulistiono, Jimatres Dusun Kaligedi Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro. Ku Arif. Aku arep nyeritake kedadian sing dialami Pak Puhku karo bojone. Mangkene critane. Bengi Pak Puhku sing jenenge Paryono karo bojone, budal ndelok layar tancep karo bojone, sebut baik jenenge Saminten. Wong loro kuwi mlaku ngidul parane karo nggawa senter batu kanggo madangi dalan. Wong loro kuwi mlaku tumuju panggon sing enek hiburane layar tancep yaiku dusun Bungkul. Ya kuwi sing terletak ning daerah Kecamatan Margomulyo. Wis suwe anggone mlaku jebule teko nggon hiburan layar tancep sing delok akeh banget mergo urung enek hiburan-hiburan kaya saiki. Wah Walah, sing delok akeh ya, Dik. Iya, Kang. Engko ngenteni nek wis barae ya nek mulai. Jawabe bojone mangkono. Sekitar jam 12 bengi acara kuwi wis bar banjur wong loro kuwi mulai. Wong loro mlaku ngulon parane mergo mulai metu kuburan bungkul. Bengi kuwi sepi banget. Omahe wong-wong ya wis padha tutup katon peteng dedet. Tukui durung ana listrik. Pas arep teko dalan kuburan bojone Pak Pohku ngomong. 맞아.나는마음이뛰었던그냥욕리로다.오라래.뭐달라니요이기마우거요. loro kuwi banjur nerusake mlakune. Bareng mlebu dalan kuburan dikaget-kaget swara nyeblok. Swara iku kaya barang gedhe sing ceblok. Bareng disuloki nganggo senter ya ora ana apa-apa. Wong loro kuwi tetep nerusake mlakune. Bareng arep metu teko kuburan bojone Pak Puku dikagetake karo putih-putih nok lawangan kuburan. Putih-putih kuwi mau wujute kaya pedet. pitakone bojone tak puku karo nduting wewujutan iku endileh kaene apa ngono lho jawabe tak puku nanging bojone mau ndomblongi gak semaur wewujutan iku mau banjur ilang goh endineng parane mungkin makane petik-petik kaya petik lah ben kono lah ayo mulih wong loro kuwi banjur mulih kedadian iki dialami wis puluhan tahun nalika darah kono durung enek listrik pesen kanggo para jimatres kabeh yen arep lunga aja lali ndonga marang Gusti Allah supaya diwene keselamatan iki cerita nyata saka aku Arif Sulistiono jimatres kali gedhe Meduri Kecamatan Margo Mulyo Bojonegoro bersama tim jimat salam misteri Oh